מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table so cold, so sweet, So fair. כן, כן. אז זה הנפלא ששמעתם עכשיו היה אלי שרון. קודם כל נגיד שלום, משה. שלום, שלום. צהריים טובים, פעמיים כי טוב. שלום לאמירה שמפיקה ודותן הטכנאי. שלום לאלי שרון שחזר להתארח אצלנו, וזה אומר רק דבר אחד, שאנחנו אולי לא חזרנו לגמרי לנורמליות, אבל אנחנו פחות או יותר בדרך לשם. כי אלי אה, התארח אצלנו בסוף פברואר, בשעה השנייה. היו שעתיים של אה, דברים <laughs> כן. טובים מאוד שהוא בחר, ואז נפלה עלינו הקורונה, לא היו תוכניות, לא היו אורחים, <laughs> והנה, אלי שרון שוב פה, שלום אלי. שלום, שלום. ואתה ביקשת באופן מיוחד רגע, אבל אולי, אולי נשמע עוד קטע מהשיר, כי חבל. אני קודם אספר סיפור לא, ונחזור. לא, אז נחזור. לא, חבל, כזה שיר כן. להפסיד אותו. אז תעשה לו פוז, ואז כן. אנחנו... אה, זה? מחשב שאתה עושה לו פוז. <laughs> זה ויניל. תנמיך אותו ואני אדבר. אז ככה. ספר למה דווקא למה בחרתי בשיר הזה ראשון? זה לא היה בתוכנית עד אתמול שהוא יהיה ראשון. אלא שאתמול בבוקר, אחרי שאמירה שלחה לי את רשימת התקליטים שנשארו אצלה מפעם קודמת, אחד מהם זה לואי אמסטרונג, התקליטון היא כתבה. אמרתי, או, oh. וטעיתי, כי בתקליטון השיר הזה לא מופיע, הוא דווקא מופיע בשיר הגדול, בתקליט הגדול. אז אני קמתי עם שירה בלב, והתחלתי לשיר את השיר הזה. ואני שר אותו, St. James Infirmary, שהוא הלך לראות את חברתו בבית החולים שוכבת על מיטת מתים. לבנה, חיוורת וכולי, והיא תחפש בכל העולם היא לא-, לא תמצא בן אדם טוב כמוני. זה... כעבור שעתיים-שלוש אני מקבל בוואטסאפ מחבר איזה קטע בוואטסאפ אה, קבוצתי שלנו. אני מנגן אותו, ולתדהמתי זה ביצוע של יו לא. לורי, שר את השיר הזה. Oh. אני הייתי בהלם, אז אם הייתי אה, דתי, הייתי אומר אצבע אלוהים. <laughs> אבל מאחר ואני לא דתי, אז זה סוג של מקריות שאני טלפתיה, אף פעם... טלפתיה. טלפתיה. אני אף פעם לא מבין את המקריות. זה טלפתיה. כן, אה, כן. אה. המקריות הזאת, אה. אני לא מבין אותה. עכשיו, זה שיר מופלא, זה שיר אה, אה, עצוב מאוד, ונשמע קטע ממנו מחדש, yeah. Yeah. ניתן ללואי את כן. הכבוד yeah. המגיע לו. ניתן לו את הכבוד המגיע לו. Wherever she קח אותו בצהריים כזה שיר. אה, may be, נהדר. she can search this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. <laughs> Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes and a box bag suit, double breasted. Put a $20 gold piece on my watch chain. Yes, so the boys will know that I died standing pat. <laughs> השיר הבא שנשמע יהיה של דון מקלין. ולמה? ולמה. אתם זוכרים מתי גולדה מאיר מתה? זה היה... 1978? שמ... לא, זה היה 83, אני חושב. לא, אני חושב שאתה מגזים. רגע, אני אשאל את... אה, מה כתוב לי פה? אני כתבתי את זה. הוא כתב את זה, הוא יחפש את זה ויגיד לנו. זה היה אחרי ביקור סאדאת בארץ, שהיה ב-77, אז אני 78. מעריך... 78. אה, סליחה, אתה, אתה לא ניסית לא להתווכח איתי? לא, אסור לי, חס וחלילה. בכל אופן, אה, באותו יום שגולדה מתה, יום אחרי, דון מקלין הופיע הופעה בבנייני האומה. ואירית ואני הלכנו, היו לנו כרטיסים טובים מאוד, ישבנו ביציע העליון ממש מעליו. ראינו אותו ממרחק של חמישה-שישה מטר, אולי שמונה. והוא היה לבד עם הגיטרה. והוא שר את השירים הנפלאים שלו, ושם למדתי למשל שקילינג מסופטלי נכתב עליו. אני לא נכון. ידעתי. רוברט mm. אפלק כתבה עליו. כי מישהי אה, הוציאה שם שלט גדול, ואז הוא דיבר על זה רגע. והוא שר שירים נפלאים, ואחרי שהוא גמר לשיר, ואנחנו נהנינו הנאה מופלאה, אירית ואני הלכנו לעבור על פני ארונה של גולדה בבנייני האומה. אה, או בכנסת זה היה, ההופעה הייתה בענייני האומה. אתם שילבתם פלז'ר עם דיוטי. כן. <laughs> לאחר שנים לא הבנתי למה הלכנו לשם, כי אני בעצם לא כל כך אהבתי את גולדה. אבל זה בנפרד. בכל אופן, דון מקלין קנה אותנו בצורה מוחלטת. ולפני אה, שנה או שנתיים בדיוק, השבוע קיבלתי תזכורת מ, אה, מפייסבוק, שהוצאתי תמונה לפייסבוק על זה, הוא הופיע ברעננה, על יד הבית שלנו. הלכנו עוד פעם לשמוע אותו. היה קצת מאכזב, כי ההופעה הייתה קצרה מדי. הגיטרות שלו לא הגיעו, עם כל הלהקה היו להם גיטרות אה, חלופיות, כמו ראש ממשלה חלופי כנראה, זה לא <laughs> עובד טוב. <laughs> בכל אופן, ה, ה, אה, בסוף בסוף, אחרי שהוא גמר את ההופעה, וכולם צעקו, וינסנט, וינסנט, וינסנט, אז הוא שר גם הואיל לשיר את וינסנט. אני מוכרח להגיד שהקול שלו נשאר כמו נער, mm. למרות שהוא בן 70 ו... ב 70, 70 וקצת. בכל אופן, אני הכי אוהב מהשירים שלו, כמובן, את האמריקן אה, פאי, שזה סימבולי בתולדות ארצות הברית. נכון. אבל זה ארוך כל כך, זה שמונה דקות, אז אנחנו נשמע את וינסנט. הנה, בוא נשמע. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they're not listening still perhaps they never will. They. רודפה כן, אבל רציתי להגיד לקלין... שאנחנו עדיין ברדיו קסם 106 FM, ולא ברשת ב' עם רגעי קסם שמה. אבל אותו דבר, קסם גם לנו יש כאן רגעי אה, קסם. זה מה שאני אה, אומר. <laughs> כל מעדן ויניל זה זה רגעי רגעי קסם. זה נכון. אז נזכיר שהשיר הזה, וינסנט, זה וינסנט ון גוך כמובן. כן. אני רוצה להוסיף משפט. ו Starry Starry Night זה אחד הציורים כן, שלו. כן, בדיוק. אני רוצה להוסיף משפט, כי כאשר אה, אני הסתובבתי די הרבה בעולם, בייחוד במדינות הגדולות, בגלל עבודתי בהייטק. ואחד הדברים הכי אהובים עליי היה לצפות בתוכניות הבוקר לפני שאני יוצא אל העבודה. ויום אחד אני פותח בלונדון את הטלוויזיה לתוכנית הבוקר, ודון מקלין מתארח שם. ושואל אותו, אותו המנחה, תגיד לי, לא נמאס לך לשיר את אמריקן uh, פאי? אז הוא אומר, למה שימאס לי? זה עשה אותי עשיר, השיר הזה. <laughs> It made me millionaire. <laughs> זהו, אז זה אנקדוטה, נמאס לשיר. זה תשאל את, אה, את שלמה ארצי, נשאר, נמאס לו לשיר את השלאגרים שלו. הוא ממלא את קיסריה איתם כל יום שהוא רק רוצה. נמשיך עם, אה, איפה אנחנו עכשיו? כן, אה, עם שלישיית רמזי לואיס. אני מאוד מאוד אוהב להקשיב להקלטות שנעשו בהופעות חיות. קודם כל זה חי. דבר שני, שומעים גם את הטעויות, שומעים שהם בני אדם. בהחלט. שומעים את הנהמות שלהם, ולפעמים את הקריאות, או oh, יהיה yeah, באמצע, וכל מיני דברים מהסוג הזה, mm ואת הקהל, אה, זה נפלא. נכון. אז ה... אה, השיר הבא שאני רוצה לשמוע, זה הקטע הבא, זה שלישיית רמזי לואיס, זאת שלישיית ג'אז. מעצם המילה שלישייה, ברור שאין פה, חסר פה אחד הכלים, ואין פה כלי נשיפה. יש שם פסנתר, תופים וקונטרבאס. ו... זה מספיק. כן, זה מספיק. והשיר, אה, וה... ש... הקטע שאני רוצה שנשמע הוא קטע הפתיחה והנושא של התקליט, הוא שמע, אני חושב שזה הוקלט בפריז. צריך לקרוא על העטיפה, אני לא בטוח. The In Crowd. The In Crowd. Live, חבר'ה, live. live. לא רק זה מקום קטן, כי שומעים שזה מקום קטן. מחיאות כפיים והכל, זה מועדון כנראה. כך טוב עם השיר הזה, לשבת ככה. על זה? מרגיש את הבירה ביד ואת הסיגר ביד. ו... ש... אז זה 65, אז עוד היה מותר לשבת עם סיגר. נכון, כן. שזה אני אומר, אתה, אתה מרגיש את האווירה של ה... אם אתה כבר רוצה להיחנק, אז תחזור ל-65. עם הבירות ביד, עם הסיגרים ביד ועם ה... זה, ואת האווירה הזאת מרגישים עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לאלה פיג'רל, שאנחנו נשמע תכף, אה, שנדבר על הרקע, או ש... על, על אלה אני רוצה לדבר. אז, אז, כן. אז דבר אתה, ואחר כך אני אשאל אותך משהו. כן, ובכל מקרה, בפעם הבאה שאני אתארח, נשמע עוד שיר מפה, עוד קטע. שמתם שהוא... לב ככה בעדינות, הוא אה, מדהים, שהוא מגיע עוד פעם. כן, מדהים בפני עצמו, מעולם לא שמעתי קטע מהסוג הזה. אני רק... לא זוכר אם זה שלוש או ארבע פה בסדרה, אני קודם אשמע ואחר כך... מדהים ביופיו. עכשיו... עוד לא גמרנו. לא, לא, בסדר, אני אפסיק את זה. אז כמו לא, לא, שאמרתי... כמו שאני אמרתי, אני אוהב את ההקלטות הפומביות, והתקליט הבא הוא תקליט מיוחד במינו, שזה אלה אין הוליווד. אלה אין הוליווד. אה, פעם שעברה... בהוליווד בול? אני לא יודע איפה זה. אין לי מושג. אני אבדוק לך. אלא אין הוליווד. אה, פעם שעברה שהייתי פה סיפרתי איך... אה, אה, לא, אני לא חושב שסיפרתי. איך אני גרמתי להדפסת תקליט בעולם. אבל זה אני אספר אחר כך, כשנגיע אליו. אני אספר אחר כך, כי אני יודע על איזה תקליט כן. מדובר, והוא מוכן פה כבר כן, ל... כן, כן. אוקיי. אז גם אלה, אחרי שנגמרו הפטיפונים, אני ברוב תומי הלכתי לחפש את אלה אין הוליווד. אין, פשוט לא נמצא. בסוף הצלחתי למצוא אותו מתוצרת יפנית, דרך אמזון. הוא עלה איזה 30-40 דולר, כי הם ייבאו אותו, אמזון ייבאו אותו מיפן לארצות הברית ושלחו הנה, וגם המשלוח עלה הון עתק, אבל מצאתי אותו. אז אלא אין הוליווד, אנחנו נשמע את מיסטר פגניני, עם יכולותיה המיוח... הקוליות המיוחדות. אה, מוישה, זה תקליט יקר. יקר. תיזהר כשאתה שם אותו, בלי שריטות. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. קלענו All over לרצועה now. הנכונה. When קלענו from the לרצועה הנכונה. balcony, מיסטר way פגניני. up בוא נשמע. high, תקשיב. There suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, whoa. your repertoire. And at the final bar, we greeted you wicked round applause. But what a great ovation, your interpretation of I never cared much for moonlit skies. I never blinked back at fireflies would do so Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are bobbing, ain't no need in stopping. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. I heard your repertoire and at the final bar we greeted you, we greeted you with a round applause.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 נכון. היושב ראש? היה יושב ראש ערן. נו, בצלצל ההוא עם ה... זה עם ה... עם הטיובלרבלס? עם הטלפ... עם כן, המקלטים? כן, מאז לא דיברתי איתו. <laughs> תגיד, אה, כן. אתה המשכת להתנדב גם בתקופה, בתקופת הקורונה? זה היה בכלל אפשרי לתפעל את ערן בתקופה הזאת? כן, זה אפילו אה, מאוד מיוחד היה. מספר הפניות לערן גדלו בשיא התקופה לפי שלוש. וואו. כלומר, במקום כמעט פי שלוש. ביום רגיל, בממוצע יש לנו כ-500 פניות. תחשבו, ער"ן עובדת 24 שעות ביממה, כל השנה, כולל יום כיפור. ומספר הפניות ליום גדל מ-500 למשהו כמו 1,200, 1,300. המתנדבים היו צריכים כמובן אה, לעבוד יותר מהבית. Mm-hmm. והמערכת שלנו, שאותה פיתחנו כשאני הייתי יושב ראש, אני <laughs> מציין את זה, המערכת שלנו מאפשר, מאחר והיא אינטרנטית לחלוטין, מאפשרת לעבוד מהבית. אני למשל מעולם לא עבדתי מהבית, תמיד העדפתי ללכת אל הסניף, כי זה היה לי יותר נחמד לפגוש אנשים, לראות את המנהלת ש... של הסניף שלי, שאני מאוד אוהב אותה, אתי, נזכיר את שמה. ו... אבל הפעם עבדתי מהבית, כמו כולם, ובהחלט יש הרבה פניות שנוגעות לנושא של הקורונה, לבדידות, לבעיות הכלכליות, אה, יחד עם הפונים הרגילים שלא מרפים, כלומר יש הרבה פונים שחוזרים וחוזרים וחוזרים. והם אוכלוסייה נזקקת לחלוטין בהחלט. מבחינת השירותים שלנו. אתה יודע, שלנו. לגבי מה שאתה אומר, לגבי העניין של הבדידות, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים, הרגישו, הרבה מאוד אנשים הרגישו את זה בערב פסח. נכון. שפתאום אנשים יושבים, שני אנשים, כן. לבד בבית, ועכשיו, מילא אנחנו, אתה יודע, עשינו את זה בזום, אז איכשהו קצת, אתה יודע מה, היה קצת איזה קונקשן של אנשים, אתה שומע, אנשים מדברים, אבל זה לא כמו לשבת ביחד. וזה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. המשפחה שלי, כלומר, אירית אשתי ואני, יחד עם אה, שלושת ילדינו, ושניים ויל... מהם יש ילדים, ולשלושתם יש בני זוג, אה, שרנו יחד בזום את אחד מי יודע. כלומר, בסוף הסדר <laughs> אה, התכנסנו לזום, שרנו את אחד מי יודע. אבל היה גם מאוד יפה שאת... אה, את, את, את, מה זה היה? את ארבעת הקושיות או משהו? כן. יצאנו למרפסת, כל השכנים, כולל אנשים דתיים שם שגרים, mm-hmm. יצאו כולם לרחוב ולמרפסות, ושרנו ביחד, זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אין ספק בכלל. קצת עצובה גם, אבל גם אה, הייתה התרוממות רוח מסוימת של תחושת הסולידריות. כן. וזה גם בער"ן, תחושת הסולידריות. בסך הכל בער"ן יש קרוב ל-1,500 מתנדבים, ובמשמרת רגילה זה 20, 30, 15, תלוי בצורך, אם בערב זה הכי קשה. בלילה מופעלות אה, תחנות מארצות הברית וקנדה. או-אה. זה פטנט חדש של השנתיים האחרונות, וזה בהחלט אה, שיפר את אה, יכולת ההיענות בלילה, כי בשעות הלילה קשה מאוד למצוא מתנדבים. בדרך כלל היו שניים, שלושה מתנדבים בלילה ולפעמים פחות. ועכשיו יש עשרה, חמש עשרה, כן? זה מנותב לארצות הברית, ששם זה יום. בדיוק, <laughs> ואנשים נורא שמחו להתנדב, בלוס אנג'לס, בניו יורק, בניו ג'רסי, כן. בטורונטו. אה, אנשים מאוד שמחו להתנדב, כי הם מרגישים ככה חלק מהארץ. ומאחר והם קוראים עיתונות ישראלית, ורואים טלוויזיה ישראלית, והם מחוברים נפשית כל הזמן לפה, הם חלק מהחברה. זה מאוד מוצלח כן. היום. אתה יודע, גם האנשים, הרבה מאוד אנשים אמרו, אה, ישראלים בארצות הברית, אמרו שבעקבות מה שהם ראו בטלוויזיה פה בישראל, הם נהגו שמה את כל העניינים של הקורונה לפני ששם בכלל התחילו לעשות את הדברים האלה, וזה הציל אותנו. כן. כי טראמפ התנהג כמו כן. הנשיא הברזילאי בהתחלה. אה, הנשיא הברזילאי התנהג כמו טראמפ. <laughs> נכון. אה, אנחנו אולי עוד נחזור אחר כך לערן. עכשיו אנחנו חוזרים למוזיקה, ויש מאחורי התקליט שתכף נשמע סיפור שאני שמעתי אותו לראשונה מאלי בקפריסין. <laughs> שם נפגשנו, אמירה ואני ואלי. אז הנה, הנה הסיפור על איך המרכיז דה סאד, שאלה לו שיפרין, יצא בסופו של דבר. אני מייחס את הדפסת הדיסק שהייתה חד פעמית, זמנית, זה מה שכתוב על הדיסק עצמו. ואני מייחס את זה לי. אני, אני גרמתי לזה שזה קרה. עכשיו אני אספר את הסיפור. מעניין. כן. זה קצת בבדיחות כמובן, אבל כן. יש לי חלק. <laughs> אה, בכלל, אה, ללו שיפרין, כשהיינו סטודנטים צעירים, יצא ה... התקליט של אה, ללו שיפרין, עם השם המאוד משונה, הוא נקרא מרכיז דה סעד בקיצור, אבל השם שלו זה Dissection and reconstruction, reconstruction of Music from the Past as performed by the... לא, לא חשוב, אה, ללו שיפרין, בלה בלה בלה בלה בלה, שלוש שורות, שם התקליט, מרכיז דה סעד. אז אה, קנינו את התקליט הזה כשהיינו עוד בירושלים סטודנטים. וזה אחד האלבומים האהובים עליי ביותר. מוזיקה מאוד מיוחדת. נכון. ללו שיפרין נודע בעולם ב... ב... איך קוראים למנגינה שלה? משימה בלתי... משימה בלתי אפשרית. טה-טה-טה, לא, זה משהו אחר. לא, לא, לא, לא. טן, טן, טן, טן, טן. כן, בדיוק. כן, כן. אז אני... איך אני עושה את הטן, טן, אה? טוב מאוד. אז מאוד אהבתי אותו, וכשנגמרו הפטיפונים, כמו שאמרתי מקודם, אה, הלכתי לחפש את הדיסק. אין, לא באמזון, לא בשום מקום. אני כבר הייתי מחובר לאמזון עוד לפני 20 שנה כמעט, איך שהם נוסדו. ספרים הזמנו מאמזון בהתחלה, ולא היה. מאחר ואני נסעתי לא מעט מהעבודה, גם לא הרבה מדי, אבל נסעתי, הייתי בניו יורק, הייתי בפריז, הייתי בלונדון, הייתי בגרמניה, בהמבורג ובפרנקפורט, ובעוד כל מיני מקומות בעולם. בכל מקום שהייתי, נכנסתי חנות אחרי חנות לחנויות הגדולות של התקליטים, ושאלתי על, ה, על מרכיז דה סעד. אמרו לי, אין. אמרתי, אין בשום מקום? חיפשו בקטלוגים, אמרו, אין. ואני חושב שכמה מהם רשמו את זה. וככה הסתובבתי ממקום למקום למקום למקום. אני זוכר בפריז באיזה חנות ענקית, ואני זוכר בלונדון בכמה מקומות, ולא היה. אבל לא התייאשתי, כל נסיעה, כל כמה חודשים שאל, הייתי שאל עוד פעם, שהוא... ברגע שהיה לי רגע פנוי באוקספורד סטריט, הייתי נכנס ל-HMV ושואל, ועוד כמה מקומות כאלה. יום אחד בלונדון אני נכנס ל-HMV, ואני שואל את השאלה שלי כבר בייאוש כזה, והאיש אומר לי, יש. הוא מביא, הוא מוציא החוצה, מתוך אה, קובץ קטן כזה, אה, את הדיסק באריזת קרטון, אפילו לא בפלסטיק. אריזת קרטון כזאת מהודקת עם ניילון, ואומר, הנה, אני לא האמנתי, אבל אני עד היום משוכנע שה... עשרות פעמים שאני שאלתי על זה בכל מיני מקומות בעולם, הביאו, אה, הביאו את זה, כן. אז עכשיו אנחנו אה, נשמע את הקטע הראשון ממרכיז דה סעד של ללו שיפרין. Thank you. זה הקטע, כן, זה, זה אחד הקטעים. היותר מוכרים, נכון, ואהובים נכון. מתוך, מתוך התקליט הזה. נכון, בדיוק כך. <laughs> עכשיו, זה, זה, היה, זה היה עוד של משהו. זה היה עוד של משהו, כן. כן. לא נכון, לא זה היה עוד של תוכנית רדיו. נכון, ש... אני לא זוכר עכשיו. גם אני לא זוכר, אבל זה עוד של תוכנית נכון, רדיו. נכון. זה באמת, זה, זה באמת קטע מפורסם יותר מהשני. מהשני. אבל כן. הרווחנו, אה, ללו נכון. שפרין וחצי, זה נכון. בכל זאת משהו. טוב. כמה נשאר כן. לנו? אנחנו אה, רבע שעה לסוף, יש לנו כן. עוד המון המון להספיק. כן. אז אה, אולי אה, אנחנו תכף נעשה קרוס עם משהו, כי עכשיו אנחנו רוצים לעבור, שמענו עד עכשיו ג'אז המון. אז תשמע קולי. ועכשיו אנחנו הולכים... בוא, ל... בוא נשאל את המאזינים, מי, מי שיודע איזה, עוד איזה תוכנית זאת היה, אז תגידו הייתה, לנו. אז שיתקשרו לנו, 5011-834. אנחנו נשמח מאוד שמישהו יגיד לנו בין כן. הפותרים נכונה יוגרל פרס, נגיד להם, חבר'ה, סלמתק, הבאתם לנו את התשובה. אוקיי. אה, טוב, אז אנחנו תכף נעשה קרוס, שים שם את... אה, תשמע כולם. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את אסתר עופרים. אתה אוהב אותה. כן. אני עוד זוכר אותה כאסתר רייכשטט. אני עוד זוכר אותה כאסתר זייד. לא, האמת שלא, אבל כן. אה, אז אסתר עופרי מאוד אהובה, במיוחד על אשתי דווקא, אבל גם עליי, יש לה קול מלאכי. ולמשל, אה, אה, השיר על ה... איך קוראים לו? אוי אוי אוי, אני חלש מאוד בשמות. שאריק איינשטיין גם שר על, אה, על מלאכים, משהו, נו. דמעות של מלאכים. דמעות של מלאכים. הביצוע שלה בעיניי הוא הכי יפה. כן. בכל אופן, בוא נשמע את התשמע קולי. בוא נשמע. ואחר כך נגיד על זה משהו. תשמע תבל רבה ודרכים פרה נפגשות לדעת אז מותר להגיד שכנראה אלי לא שמע את התקליט הזה המון זמן. הוא גם לא שם אותו על פטפון המון זמן לפי החריקות שאתם אה, שומעים שם. אולי בגלל הוא זה. הוא נורא נורא קיווה שהביצוע הזה של אה, אסתר עופרים הוא עם הלחן האחר לשיר הזה, הלחן של יוסף מוסטקי. שבהזדמנות אנחנו נעביר. התשמע קולי רחוקי שלי. וכאן יש לכם את אלי כן. שרון אנפלאגד. התשמע קולי. אני מקווה שזה הולך להשמיע משהו. זה נראה נורא. אז בואו נתאר את זה למאזינים שלנו. מדובר בהקלטה, מה זה של His Master's Voice, מה שזה אומר שזה די ישן בכל מקרה. כן. זה שרוט, זה מטונף. זה יהודי. הצד הראשון, הקטע הראשון, נעצור אותו מתישהו. בוא ננסה, אנחנו שמים את יהודי אה, מנוחין. יש לך, אה, אתה יודע שהגעתי... לספר על השם שלו משהו? על השם הפרטי שלו? יהודי. כן, אתה יודע להגיד על זה משהו? לא. אם לא, אני אגיד אחר כך. אז אה, כשהגעתי לירושלים, בתור סטודנט צעיר בן 17 וחצי, אה, התחלתי להאזין למוזיקה קלאסית. אני אפילו לא יודע מאיפה זה בא לי. ופה ושם אה, קניתי תקליטים של מוזיקה קלאסית, וזה היה אחד הראשונים שקניתי. והקונצ'רטים במברנבוגים של באך, עם יהודי מנוחין, מהקלטה מאוד ישנה. שאנחנו מאוד מקווים שהיא אה, כן, תעבור נד... בשלום. נדמה לי שזו הקלטה משנות החמישים. אה, אז בואו נלך על יהודי מנוחין. שומעים שזה הוא, לפי החריקות. אה, לפי הח... את השאיפות שלך להיות מנצח לפי ה... כן. אי אפשר, מוזיקה כזו דורשת תנועות של... תנועות של מנצח. הנה, הוא פה ושם מנגן, כן. רוצים לשמוע איזשהו סולו נהדר שלו? טוב, מאחר... נעביר, כן. נעביר, נעביר קצת קדימה, נשמע אותו. בוא נראה. בוא ננסה. חריקות נשמעות טוב מאוד. חריקות מצוינות. <laughs> נשמעות נהדר. אבל, אה, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות תוכנית שלמה כזאת של אה, מיטב החריקות. <laughs> מה, מה נשמע אחרי? אלבינוני. או, אלבינוני. אלבינוני זה את משהו. אלבינוני. קטע אחד כמובן. קטע. לא כן. נשמע כן. את כולו, אני מניח. כן. נטעה ממנה. טוב, אלי משאיר לנו אה, כן. uh, קצת uh, לתוכנית הבאה. כן, יש לי עוד הרבה. יש לו עוד הרבה. Uh, לגבי אלבינוני, הדאג'ו של אלבינוני, כשהתוודעתי אליו, הפך להיות אצלי אה, המוזיקה להתרגעות. באוטו אני שומע את זה הרבה פעמים. זה קטע ארוך, איזה תשע דקות. יש רק הדאג'ו, אף אחד לא יודע איפה הקטע הראשון, איפה, איפה הפרק האחרון של היצירה, הדאג'ו. והוא פשוט נפלא. עד היום. נכון. זה נצחי. נכון. הקטע, ההתחלה של ה... לא שזה המון, זה חושב שזה באמת... אה, או שזה... אה, אי אפשר לדבר עכשיו. כן, אז אנחנו, אה, יש פה אנשים שאומרים שזה ארוך להם מדי, אז אנחנו קיצרנו קצת, אנחנו נדבר על הרקע, כי ממילא כבר צריכים כן. כבר להיפרד, אז על הרקע, עם, השלווה הזאת של אייל בינוני אפשר להיפרד בנחת ככה. אז אנחנו ניפרד בנחת. ואנחנו נכון. כן. אה, נאמר ש... אה, אלי כבר אמר את זה, הוא מכין את עצמו לשעה רביעית. מתי? בקרוב. כן. הוא יאסוף עוד כמה תקליטים. חלקם חורקים, חלקם חורקים פחות, אבל הכל בסדר. יש לי עוד כמה עשרות בבית שלא <laughs> הבאתי. אז לאט-לאט אה, אנחנו נגמור לך את כל האוסף. כן. נו, מוישה, נהנינו? מאוד, מאוד. אלי, נהנית? מאוד. לא בטח שנשמע. ודאי, ודאי. נהנית? אה, נהניתי מאוד מאוד. יפה. אז אני אגיד לכם איך אפשר ליהנות עוד יותר, בזה שאנחנו נסיים את התוכנית עם הביטלס. כן. כמובן. או דארלינג. או Darling. אז דארלינג ש... מאבי רוד. תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה לנו אה, עוד מעדן ויני, אנחנו לא יודעים על מה, לא יודעים עם מי, אבל בטוח שזה יהיה נחמד. ובינתיים, ועד אז, אז תודה רבה לאלי, שהיה האורח שלנו, תודה למשה, אה, תודה לדותן הטכנאי, תודה לאמירה שהפיקה, ו... נתראה בשבוע הבא. נתראה בשבוע הבא. כן. ביי, ותהיו בריאים. תישארו בריאים. ביי ביי, תודה רבה. No.